нули, нули На мястото ми седнал си ми, хей, чули, чули На фристайл нули, батъл ти налитам Залитам по римите на нулев ритъм Така че по ръба на браздата е моето хоби Да бъда различен, аз мразя вашето хоби Хей, ви роби Наредени нули, нули, настървени срещу всяка единица Приличаш ми на наденица с тия 100 кила бездомен хип-хап, готов да от приотя Мини бар, хип-хап, мини не мине Да мине, пак ще намине Обстановка флип-флап, дава мисъл, има смисъл Мястото, където би си писал реми Мястото, където най-добре би се вписал, покажи ми Трите нули Съдбата те застига по книга от други писана От тебе разписана Слисана ти беше мутрата зализана От римата нанизана ли? Нули на нули, нули не викат Бликат ли бликат на факт мен кликат Пикат на моя час пак изби yeah. Бутам, бутам бленди, снимам, снимам трите нули, легенди Кимам знак, давам, взимам, но не спирам да събирам спомени след спомени Русенската ха, секция Хел е, дисекция Трите нули, трите нули, ей нули, ей Трите нули, трите нули, ей нули, ей Спомням си кошовете и прашният цимент Спомням си, че нямах джоба си нито цент Помня, че прекарах там целият си ден Но защо ли този спомен е толкова скъп за мен? Много хора избират да се впишат в народа Сори, пич, аз съм ти по друга порода Къде за лична изгода, къде по божия воля Но доколкото мога няма да беся и коля За едно ще те помоля най-учтиво Никога не дей да ме разбираш на криво Ще съжаляваш горчиво, ще давиш мъка в пиво Аз ще те гледам от високо щастливо Никога не ще заправя Русеград Дори и някой ден да стана твърде богат Дори около мен да изникне палат Или да се побъркам и да стана психопат А кварталната гара, която бях Или унеси места, където пях Или кътмите, където често ядях или тези мръсни улици потънали в прах Ще ме има ли без тях? Трите нули, трите нули, ей нули, ей я. Трите нули, трите нули, ей нули, ей я. Камерата те гледа пейсмен, хей, следва трите нули те преследва. С гледане не става врява, съседа също гледа, гледа, но не става. Чака, чака, да свърши трака, да си ляга. Тук не е последна спирка, или пък първа гара. Купища от ме се въртят в мен. Колекция си а не от ден за ден. Дай знак, щом в мозъка ти пак постъпи информация от нули нули трак Заземени, приземени нули, заребени нули нули Охладени хей нули нули хей нули нули хей 100 херца, колко мега херца пак се да херца, трите нули по-добре е късно, отколкото на време, но по-добре е някога, отколкото никога. Нужен ти е речен хип-хап, обречен на хит успехи, нека да бъде вечен, нека бъде вечен. Бара, бара, бара, бара, бара. Трите нули. Tretjanull, einull, heia Tretjanull, tretjanull, einull, heia Einull, heia